was is das aschowa? was is klein? ja? was wert fun call a kellof on a mil an de hof? on äh äh noch wer het dis andere werter etraf and ich zoch na lamet mil malhof ja? scho scho